والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Draga braćo, vjerovatno vam je poznato da u zadnje vrijeme onaj, do nas dolaze haberi o tome da mi pogrešno shvatamo Allahu dželle šanu knjigu i sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naime u zadnjih nekoliko sedmica ili recimo mjesec i pol razne priče dolaze do nas nikog nikad nismo kritikovali imenom. Nikad. I tako ćemo zadržati, inša Allahu ta'ala. Ali se uvijek neko nađe onome što se kaže, a ništa ne kažem osim sa govorom Allah i njegovat poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ono što su islamski učenjaci ostali nama u mira za emanet. Prije Ramazana nam je trebao doći jedan od daja da nam održi ovdje ders. I ja sam to bio dogovorio, otprilike, zove me jedan brat i kaže razgovarao sam kada je sa njim otkazao. Jer si kaže spominja nešto opet samo neke daje. A radilo se braćo ako se sjećate kad smo govorili o tome kako su neki otišli na studije vani. Sjećate se ovoga sigurno pa su naučili ono što su naučili. I emanet sebi stavili na zavrat, što bi rekli. I kad su se vratili ovdje u zemlju, umjesto da nas poduče i da nas povedu, svoj ili svoju profesiju ili za ono što su studirali godinama, to su zamijenili sa određenim dunjalučkim poslovima. Pa smo rekli da su jedni postali novinari. Jel tako ili nije tako? Rade u kancelarijama za onim kompjuterom i štampaju i pišu papir svašta trpi. Drugačije je kad insana gledaš u oči pa sa njim razgovaraš. A drugačije je kada na papir svašta napišeš. ta pa papir trpi. Na sudnjem danu će biti dokaz protiv tebe. Pa smo rekli da su se jedni opredijelili da budu turistički vodiči po Sarajevu gore kada dolaze ovi bogati kovajčani. Sjećate se kad smo o tom govorili? Jedni su se zaposlili u ambasadama, ja sam to lično svojim očima vidio. Insana koji je završio Azhar radi na ambasadi od jedne od arapskih zemalja u ovoj zemlji. Jedni su postali profesori u osnovnim i srednjim školama da predaju vjeronauku. Jel tako? I rekli smo da mi sa tim ništa ne, to nama ne smeta. I treba da se uđe u te pore. Međutim, rekli smo ne smije se dogoditi da tebe koji si studirao i tražio znanje o Allahu i džel nešanu vjeri, te institucije izmijeni. Šeklijen vafikrijen. Izgledom i tintarom umom. Sjećate se kad smo o tome govorili. Naprotiv, ti treba da budeš taj koji ćeš utjecati kao onaj koji nosi Allahovu knjigu i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame na te određene institucije u kojima radiš da dožive one određenu promjenu. Jer menheđ svih vjerovjesnika je bio takav. Dolazili su siromasima, dolazili su ovčarima, dolazili su bogatašima i plemićima i vladarima. Jesu li ih mijenjali? Mijenjali su. Jesu nosili risalu min Allah? Nosili su poslanicu od Allaha Azza wa Jalla. Iskreno je uzeli, prihvatili i srčano je ljudima dostavljali. Stoga su uspjevali u onome sa čim su bili postati, odnosno čega su se prihvatili. Stoga je nesvatljivo da insan koji završi određene studije islamske, bude predmet mijenjanja. Da postane metvol bihi, što se kaže u arapskom, predmet mijenjanja, a ne onaj koji će da mijenja da bude fa'il. Pa je mnogima to zasmetalo tamo se vamo se i ne se. Sjećate se prošle godine, braćo, kada smo održali ramazansku hudbu? Sjećate se prošle godine? Rekli su nam kako će ta hudba da ostavi tragične posljedice za davu na čitavoj Bosni. Naprotiv, mi smo u, ovoj, u ovome kraju, u ovome selu, ove godine doživjeli da smo prikupljene sada kod Ulfitra i Zekata, prikupili više nego prošle godine. Šest tona, gotovo šest tona braša smo podijelili i ostali namjenica se podijelo, i sadake se podijelo, i zekata se podijelo. Prikupljanjem i onda ga raspoređivanjem onako kako Allah djelja šanu od nas traži. Ove godine smo opet održali hudbu. Klanjali smo bajom opet na Musambinu. Na njivi, privatnom dvorištu, kako se neki smijavaju, stručnjaci. I nekome je opet zakačilo se za srce određeni govor. Ne pojava, ne obavljanje samoga čina, jer dokaza za to se nema, kao što ćemo kasnije da vidimo. Dobro. Prije nego što se dotaknemo, znači, govora o tome, morat ću malo uvoda da ostavimo. Obratite pažnju, braćo, sada na riječi Allah te bareke wa ta'ala. Kaže uzvišeni, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Kaže Allah Đelešanuhu, ima li iko da je bolji? Ima li iko da je bolji? Odnosno, nema bolje. od onoga koji Allahu poziva svojim riječima. Wa amila saliha i koji radi dobra djela. I koji govori da ja sam kaže istinski musliman predat Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah dželle šanu sod ovom ajetu kaže da nema boljeg roba na dunjaluku od onoga koji svojim riječima poziva kome? Allah. Jel samo to jok i koji dobra djela radi? I koji govori i ne stidi se, ja sam muslim, musliman. I hoću da ono sve što mora da se sprovede na Dunjaluku po pitanju mene kao muslimana da ga sprovede. Shodno svojim mogućnostima. La yukallifu Allahu nefsen illa musa'aha. Allah niko neće ili dušu opteretiti osim onoliko koliko može da podnese. Fattakullah mastata'tum. I kaže Allah Đelešanu, bojte se Allaha onoliko, onoliko koliko to može insan da učini. Nekoliko može. <laughs> Da se potrudiš maksimalno po tom pitanju. Mastata'tum. Koliko god moraš da se potrudiš maksimalno da izvršaješ ono što ti naređuje i ono što ti zabranjuje. Drugi ajet, sličan ovome. Ovdje ovome što smo naveli ajetu se ogledaju sve riječi. I mali kaže, bolje od onoga koji govori i poziva Allahu? Govor, a, govori i poziva Allahu, čime pozivaš? Govorom najčešće. I koji radi dobra djela i koji govori, ja sam zaista muslima, sve vezano za govor. Jedna stvar samo za djelo. Drugi ajet, kaže Allah, Đelešan, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ مَنْ أَسْلَبَ وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ Ima li, kaže, bolje vjere? Ili boljeg vjernika koji nosi pravu vjeru od onoga koji je svoje lice potpuno predao Allahu. Ha? Va huve muhsinun. A on je onaj koji... Šta je muhsin? A? Eh? Kada je došao Džibril, alaihi salatu wassalam, hadisi bilježi imamo Buhari, Muslim i ostali, da poduči ashabe vjeri kako je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, I kada je pitao Allahoga poslanika o imanu, o islamu, o ihsanu i o šratu sata, kako to ili onaj e, predznaci sudnjeg dana. Između ostaloga pitao je ga o ihsanu, šta je to ihsan? Pa je rekao, Ha? Šta mu je rekao? Allah poslanih sallallahu sallam. En ta'bud Allahe ka enneke tera. Da obožaješ i ibadet činiš Allahu djelašanu ka enneke tera. Kao da ga gledaš pred sebe. Ve huve mohsinu. U majetu dolazi. Da budeš mohsin, da te ihsan taj bude, da Allaha djelašanu ibadet mu činiš kao da ga gledaš. Kao da ga gledaš. واتبع ملة إبراهيم حنيفا إذا كاجة وبطبنا سيسليدي يبيرو إبراهيم وتستو بطبنا حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا الله يكاجة إبراهيم السبي أزيو za prisnoga prijatelja. U ovome ajetu malo riječi puno djela. Malo riječi puno djela. Kad objediniš jedan i drugi, postaješ mašinerija, postaješ kombar ali ne na super gorivo. Na dizel, ako budeš nalio supera, zariba kombaj. Jel tako ili nije tako? Vratimo se sada. Kaže, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu. Ha? Hanifa, čistu potpunosti. Otakad Allahu Ibrahima Khalila i Allah je kaže sebi Ibrahim uzeo za Khalila, prisnoga prijatelja. Ovo su šahmatovi što kaže naš narod kada, to je šahmat, i za svakoga ovdje muslimana, i za je pogotovo, imene prvog. Šahmat pozicija, nemaš kud. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u izosima hadithu, Al-mer'u, u rivajetu, al-rađulu, ala dini khalili. Kaže, čovjek je na vjeri svoga khalila prisnog prijatelja. Fel jamdur ahadukum men yukhalil, pa neko kaže svako od vas pogleda men yukhalil, s kome se to on druži, komu je prisni prijatelj. Zato kaže narod naš, s kim si? Taki si. Ako si sa novotarima, ne mereš biti da kaj ja mu Braniš novotare, ne mereš da budeš da braniš din Allaha Đerlešanuhu. napadaš braću, napadaš daje, ne mereš da budeš osim poput onih koji su uvijek kroz vijekove plazili svoje jezike i pera protiv onih koji su žetovali svoj život, vrijeme, zdravlje da nauče i da prinesu znanje. Taj واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا i Allah je kada sebi Ibrahima uzeo za prisnog prijatelja, sad smo rekli vamo tam, da došlo u hadisu da moraš voditi računa kod je prisni prijatelj. Zato Allah Đelešanu sebi izabrao Ibrahima da bude prisni prijatelj. Zašto? Sjećate se naših dersova kad smo govorili da između srca Ibrahima alihi salam i njegovog gospodara niče, nikakve prepreke nije bilo ništa ga nije moglo ne odvratiti. Ne odvratiti. Od onoga što mu Allah naređuje. Niti da pomisli. Niti da pomisli. Njegovo srce je bilo potpuno predato Allahu Đelešan, pa kad mu je rekao da zakolje svoga sina, šta mu je rekao? Je rekao neću. Ne, odmah kaže. Odmah kaže nije bilo ništa između Ibrahima alaihi salam i Allaha Đeršan. Sve prepreke su bile šta? Pokošene. Ajna. Pa smo spomenuli samo nakratko. A? Kako kaže Allah Đeršan, ovo nismo spomljali. Kad kanet lekum. Kaže Allah Đelešanuhu, vi u Ibrahimu imate najljepši primjer. U kome? Ibrahimu. Zašto? Id, I onima koji su kažali sa njim. Idh qalu li qavmihim. Kad su svome narodu rekli inna burau minkum. Mi se vas odričemo. Wa mimma ta'budun min duni Allahi i onoga što vi obožajete mimo Allah Azza wa Jalla. Kafanna bikum. I mi smo nevjenici u vas u onog stanju kojim se vi nalazite. Odličimo se vas kroz. Gdje je ovo kod nas? Gdje je ovo kod nas? Ne smiješ da održiš ders da doneseš nešto od sunetske prakse, a da te neće neko napasti. Dobro je da te napadnu oni koji ne znaju. Oni koji su zapeli u gaflet ili oni koji su novotarijama. Međutim, Belaj kaže, moj me, kaže, izdao. To kaže naš narod. Odnosno onaj koji je također prove određeno vrijeme negdje tražeći znanje. Al ga je on zapostavio i bacio sebi za veđa ili u neku drugu rijeku, što bi se reklo, i struju ušao a ti kad počneš da oživljavaš Allahu džel lešanu vjeru i sunet, na tebe se okomi. Međutim, ovo je prirodnost ili sunetullahi po pitanju onih koji su zaista tražili šerijatsko znanje, kema jem beli kako treba. Nikad neće biti ostavljeno. Nikad. Taj. Zato kada su vidi šta Ibrahim radi, kakvu on revoluciju nosi, Šta su mu rekli i šta su uradili, njegov narod šta je uradio? Kalu mnu lehu bunijana. Kaže, radite mu, rekli smo to. Lomaču, građevinu, bunijana, rekli. Bun, građevinu. Lomaču, drva. Fa elkuhu fil džahim. I bacite ga u taj džahenem i tu veliku vatru. Nek izgori. Nek se u prah pretvori. Da ne dođe do vatra, da već bude prah. Danima nosili i pravili lomaču. Danima. فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفل فجعلناهم الأسفلين kaže spletke su mu pleli ha ali smo mi učinili da oni budu opet šta esfel donji ne gornji nemoj se nikada bojati ako si kako treba Allahu dželle šanu rob da će oni koji ti pretu spletke biti gornji nikad biće donji uvijek makar tu bili na Allahom putu danas braćo moja dragovi dana ako pratite u Egiptu hiljade ljudi je ubijeno i to oni koji vole Allaha i njegovog poslanika na najsvirepiji i najmučniji način nije mogo izbjeći Kako kažu učenjaci, govoreći o ovim događajima, kaže, moro si doći ovdje da budeš ubijen. A ako ne bi bio, ubio, ubijen od metka, onoga koji ne voli Allah i njegova poslanika se bori protiv šarijata, bio bi, kaže, ubijen od automobila u sabraćoj nesreći. Moro si ovdje poginut. Moro si. U drugom ajetu kaže Allah Đelešanuhu, između ostaloga kada govori, šta je rekao kad su ga bazi na ruku? كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين Pa je rekao Allah, Želešanu, ova tri budi hladna i spasonosna za Ibrahima, pa su mu htjeli da čine spletke i pletu, pa su propali. Svi su propali. Ibn Temije, braćo moje dragi, umro u zatvoru. Umro u zatvoru. Njegov život, kada čitate njegovu biografiju, stalno je bio po zatvorima. Stalno ode u Egipat zatvore ga, bude u Damasku zatvore ga, ode u Egipat u, u, u, u Kajro zatvore ga, u Iskandariju, gore zatvore ga, vrati se u Damasku opet ga, gdje god dođe zatvaraju ga. Što su ga zatvarali? Zbog čega su ga zatvarali? Ha? Nije pasto Zato što je bio onaj koji učini mm. smutnju, što kažu, ili što je cijepao džemate, njegov jezik je bio taj koji ih je cijepao. Jer su oni pocijepali džemate. Onaj koji ljudje sa novotarijom, Mi smo to pojasnili, braćo, to je kod nas ovdje jasno ko bijeli dan. Onaj koji s novatarijom dođe, on je taj koji cijepa džemat i on je taj koji smutnju unosi. A onaj koji oživljava sunet, on oživljava ono što su ljudi usmrtili. Danas se zamijenile uloge. Pa onaj koji oživljava sunet u ovoj zemlji biva optužen da je onaj koji učini smutnju i nerede vrši među muslimanima. A oni koji uživaju u bidatima i novotarijama za koje ne mre da ti padne na pamet, oni su spašeni, zaštićeni poput polarnih medvjeda. Znate što su polarni medvjedi? Oni bijeli. Ne smiješ ga danuti. A tebe more svako da darni. Da te ubije, da polije tvoju krv. I opet ako prsne tvoja krv na njega da kaže oh, i da što te udari sa Bogom. Danas je vrijeme i to dolazi, braćo, od pera jezika onih koji su tražili šarijatsko znanje u arapskom svijetu. Kao što ćete vidjeti malo kasnije. Braćo, dolazi nam rivajet jer odostajan od ene ibn Malika. Kaže, došao jedan beduin i pitao je kada će sudnji dan Allah posljednice, šta si kaže pripremio, pripremio, nisam kaže mnogo niti mm. namaza, niti posten, ali kaže volim Allaha i njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Volim Allaha i njegova poslanika, život ću dati za njega. Za Allaha i njegova poslanika dajem život. Sjećam se, braćo, jednog od Čehova, kada mi govore, kad su prvi puta karikature gore u Danskoj počeli da se pišu i crtaju za Mohameda, sallallahu alaihi sallam, kaže, za se nije mogla naći grupa ljudi <laughs> da kaže, poveda rat protiv te zemlje. Allah bi, kaže, pomogao. A, navodim u tejmije, u jednom od svojih dijela. A? Gdje tamo govori, gdje ti dao sirat il mustaqim, ukoliko se ne vara, jest, ili je Sarim un Meslul. Kaže, muslimani su obsjedali jednu nevjeničku tvrđavu danima, mjese, ne mreš i obsjed, ne mreš, ne mreš i Ne mreš i Ovo on kaže, da mu je došli o Habar takav. Kaže, pa su počeli sa tvrđave od ozgo da se izrugivaju sa našim poslanikom sallallahu alaihi wasallam kaže pa su musmani počeli radovat zašto? kaže mi ćemo da ih kaže srušimo jer će ih Allah sruši izrugivaju se sa našim poslanikom sallallahu alaihi wasallam sa njegovom praksom njegovim načinom izgleda njegovim ima da budu dolji Bela dolazi kada se neko pospjehuje sa određenim izrazima, koji su došli nam od sunneta, kao što ćemo kasnije da vidimo. I oni će biti donji. I oni će biti donji, samo pitanje vremena. Pitanje vremena. Pa je ovaj čovjek, znači, između ostaloga, pa mi je rekao Allah poslanih sveme, kaže, kada je završio sam, kada je onaj čovjek, kaže, tu je, kaže on njemu, al ma'u ma'men ahab, <laughs> subhanallah il Čovjek će na sudnjem danu da bude sa onim kojeg je volio. Sa onim kojeg je volio. Ima li iko braća od vas da je sklopio bračnu vezu sa ženom koju ne voli? Ha? Ima. Da kaže, evo ja sam se oženio sa ženom, ne voli me nikako. Nemoguće je to da se dogodi. Dobro. Ima li onaj koji kaže ja volim Allaha i njegova poslanika ali sklapam save sa novotarima protiv onih koji voli Allaha i njegova poslanika? Mora se to dogoditi? Hm? Može li se dogoditi, braćo moja draga, da ljudi brane novotariju ili one koji to praktikuju, a udaraju po onima koji življavaju suneta Allaha poslanika sa osam? Može se, može. Može se dogoditi. Ali to su rijetki slučajevi koji su potrebni specifičnog načina liječenja. Šarijatskog. Te, diba tako zvano. Tvoji. Sjećate se kad smo govorili, kako kaže Allah Đerašanuhu, Juhibbuhum wa juhibbune. On je taj koji kaže njih vjernike voli, ko Allah Azza wa I rekli smo da stekneš Allahu ljubav, dobro treba da se izmučiš. I dobro treba da se naučiš jednu knjigu da poneseš i da je ispravno na dunjavku praktikuješ. I oni kaže njega voli. Na? Ezilletin alel mu'minin. Ponizi su takvi prema svojim braći vjernicima. Neće svoja pera i svoje jezike na onu braću koja se drže Kur'ana i Suneta isplaziti. Ha? Ali paste, izzeti le alel kafirin, ali su žestoki prema nevjernicima. A, nevjernički, nevjernička koplja ostala cijela od njihovih riječi i pera. A naša srca tim tom njihovom i riječima njihovom šta? Zatrova. Jođahidune fi sebi lillahi i bore se kaže na Allahom djelašanuhu وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمِ I kaže, ničijeg se prijekora na to mene boje. Hoćeš ti mene kritikovat, nećeš ti mene kritikovat, man. <laughs> Nema to ništa. Meni je bitno da je moj gospodar zadovoljan sa mnom i da ja na sudnjem danu budem sa onom koga volim, a to je ko? Njegov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, braćo. Dolazi nam ajet jedan. Toliko puta smo ga spominjali, ali treba ga opet spominjati. Kaže Allah je rešan, fel jahzar. Šta je hazar? Alarmantno stanje. Alarmantno stanje. Uzbuna. Dobro neka se pričuvaju ko? الذين يخالفون an امره oni kaže koji suprotno postupaju od postupka poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisi negirao da je to sunnet ne negiraš al suprotno postupaš Razumijete o čemu se radi? Ti ne negiraš da je to sunnet, kažeš dobro, ja to, jeste to je sunnet, ali ja radim vaku. Jeste to je sunnet, ali mislim da je Tradicija. Tradicija ovako. Ili, jes, to je sunet, ali po mojim kalkulacijama, to je predmet u građevinarstvu, ja kontam da će biti tako. <laughs> Jeste razumjeli? Zato kaže Allah, nek se pričuvaju takvi koji se suprostavljaju njegovoj praksi. Sa onim sa kim je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. En tusibahum fitnetun da ih neće smutnja, pa što vam kažu, ovi, kaže, koji življavaju, koji su klanjali sad, kaže, klanjaju Bajrama na Musali, oni su, kaže, šiju smutnje, bona, kaže, među našim narodom. Šiju, siju, šta? Smutnju i nered. Allah Đelešanu kaže da nek se pripaze, fel jahzara, الذين يخالفون عن امره nek se pričuvaju oni koji suprotno praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem postupaju an tu sibahum fitnetu, da ih neće smutnja da pogodi. Uf, subhanal. Kaže Ibn Kathir, kaže Ibn Kathir u tefsiru ovu an tu sibahum fitnetu, kaže ej, odnosno, tijekolu bihim u njihovim srcima, od kufra, od fiska, od novotarije. Kogod postupi suprotno onome za čime je došao Muhammed, sallallahu alaihi wa sallame, azabun alim. Ili da će i kaže pogoditi žestoka kazna, kažu još na dunjaluku, od čega? Od hadda nekog propisa koji važi za propise, od onoga što budu uradili od loših djela pa budu bivali kažnjavani. I među ostalo. Zašto? Jer taki nema sumnje će postati novotar ili će postati nevjernici ili će uraditi djelu neku za koje se iziskuje kakva šerijatska kazna. Jer je nesvatljivo da insan volim Allaha i njegova poslanika, a zatim šta, suprotno postulovaš u sunata poslanika, da budeš maša Allah, jok, ili će ti biti ovo, ili će ti biti jedno i drugo. Braćo, ja, vjerujte mi, i breti se insan. Insan se i breti. Insan se i breti. Ovo je Fethul Bari, kod Hafida ibn Hađara, treći tom, dan od takva kod mene, treći tom, 116. strana, ovo smo jedan puta čitali na vodilu. A još ovo treba svaki put na dersu, prije svakog dersa, da se ovo pročita, da uđe u uši onima koji su postali haman. Da pa me Allah oprosti oni koji slabo čuju. Kaže Hafid ibn Hajar al-Asqalani, navodi riječ ibn Huzaymi, Ibn Huzaymi je napisao svoje poznato telo Kitabu Tevhidi. On je onaj koji je nama trasirao put da razumijemo šta je to Tevhid. Ha? I, I napisao svoje čuno djelo, znači šta? <clears throat> Sahih. Kaže Ibn Huzaymi, čuveni islamski učenjak, kaže وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُخَالِفَ سُنَّةَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهَا Ovo su, braćo, teške riječi. Ko tuč, što kaže naš narod. kaže biva haramom biva haramom haram je učenjaku da postupa suprotno sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon što ga spozna Ja ti dozvan krmetim jest. Hađi, ja dozvan krmetim jest. Što? Haram. Haram. Ha. A mora se rakija koja popit? Haram. Haramom biva učenjaku onaj koji je otišao da traži znanje spozna sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, a zatim suprotno onoga što je spozno postupi. Braćo, vi shvatate o čemu se radi? Otišao sam kod bađe svog neki dan. Poslovan čovjek, ima firmu. Insan ima bradu. I kaže, sa suprugom sam kaže, vidio jednu sliku jednog stručnjaka koji nas je lijepo opisao ovih dana. Pa mi kaže, rekla supruga, kaže, bi se, kaže, mogo malo dotjerat. Dotjerat malo. Vidiš, kaže, on je učen čovjek. Pa vidiš, kaže, kako lijepo izgleda. Malo se dotjerat. I u tom momentu sam i ja došao. Pa sam ispričao kako nas lijepo jedni opisuju. Da smo smutljivci, da širimo razo, da širimo... Pa kaže, koji to? Pa kaže, to je ta... Allahu Ekbar, nek si mi, kaže, došao. Nek si mi došao. Jer kaže, dogodilo mi se to, to i to i znamo da čovjek padne u iskušenje. spoznao je sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, a zatim suprotno tome sunnetu postupio. Jer on je poput vas. Svaki daja koji je izišao da traži šerijatsko znanje nije poput vas. Gotovo. On je potpisao ugovor između njega i njegovog gospodara. Da će da Allahu u knjigu nosi i da provede ono što je naučio i da ono od sunneta što je spoznao da sprevede. Zamisli odeš doktoru, kako kažu ljudi, kad odšu ja doktoru, kaže, subhanallah i radim, da se prođe pušenje. Pa on meni kaže, probaj ovo, probaj ono, evo ti ove tablete, evo ti one tablete, kad na kraju kad drža, čovjek izgleda kaj zapali. Subhanallah i radim, meni daješ tablete da se ja prođem pušenje, sam sebe ne da riješiš. Razumijete vi mene? Otišao si, spoznao si, a zatim kršiš. La hawla wa la illa billah. Znate šta kažu za ove sudove i ove to pišu zakone. Kažu pišu zakon da bi šta? Kršili. Ne odobila ispada Hamas sad kod nas ovi koji traži šarijatsko znanje. Ne samo u ovoj zemlji, braćo. Spoznaš i onda da ga, šta, nakon toga kršiš. Ovo nije bio, braćo, menheđ vjerovjesnika nikada. Nikada. A kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jer doslom hadithu, el ulema U rivajetu inne el ulemae varethetu lembija. A kaže, učenjaci su nasljednici poslanika ili vjerovjesnika. Subhanallah ila min. Kako je sramotno ono što se smatra nasljednicima. Kako je sramotno i poniženo ono što se smatra nasljednicima. Da nasljediš, nasljediš mira za lavu poslanika da ga kršiš. La havle wa la kohte ila billah la javim. I ponovo vam čitamo ono što je Imam Buhari spomenuo u biografiji, u svom sedmom biografiji, El Qasima. Qasim ibn Muhammed ibn Abi Bekr. Unuk Ebu Bekra, čuveni medinski pravnik. Čuveni medinski pravnik. Od onih sedmenice čuvenih medinskih pravnika. Kaže Abdullah ibn Abi Zekvan, kaže ma ra'itu ahadan a'lama bi sunnati min al-qasim nisam kaže vidio Ovaj zekvar je, braćo moja draga, od eh, prenosilaca šest zbirki. Od njega bilježi Buhari, Muslim i ostale četvrta sunina. Čuveni tabini učenjak imam umeta. Kaže, nisam, kaže, nikoga vidio učenije u sunnetu Allahovog poslanika sa sobom kasima. Zatim kaže, Zekvan, وَمَا كَانَ الرَّجُلُ يَعُدُّ رَجُلَ حَتَّى يَعْرِفَ سُنَّةً I nismo, kaže, ili nije se brojalo, smatralo da muškarac bude muškarcom, dok ne god ne bude spoznao sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi danas da smo u njihovom vremenu ne znam kako bi nas oslovili. Ne znam kako bi nas oslovili. A, Ibn al-Athir je napisao svoje braće djelo, nazvao ga je Ustul Gabe, gdje je nabroja unutra biografija ashaba. Znate kako je nazvao djelo? Šumski lavovi. Ko? Ashabi. Ustul Gabe, šumski lavovi. Nisu se niče prijeka, prijekora bojali. A jok. A, subhanallah i kad bi nešto mijenjali, rekli bi odmah Halefte sunnete. Halefte sunnete. Kao što je Mervan kad je došao na prvi puta da kad su stavili minber na Musali tamo, ufatili bi rekao, halefte sunnete. Postupaš suprotno sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kao što je također kada je u Medini pročitano sa minbera da Muavija hoće da hilafet prepusti svome sinu jezidu, Ustao je Abdurrahman ibn Abi Bekr, sin Abu Bekra radijallahu anhu i rekao, ovo ništa drugo nije do heraklizam. Heraklizam, odnosno, način nasljeđivanja vlasti kakav je kod Rimljana. Mi imamo način šarijatski, ne kraljevski, šarijatski način kako da se vlast dadne u ruke onome kome treba. Pa su rekli, držite ga! I pobjega u sobu Aishine, to je njegova sestra. Pa nisu mogli mu da uđu. Nisu se bojali. Zato se <laughs> usdur gabe prozvati tako na takav način, kako dostoji da budu šumski lavovi, ne šumske hijene, ne šumske hijene, nego šumski lavovi. Braćo moja draga, vi znate da u našoj vjeri postoji nekoliko vrsta namaza. Jel tako ili nije tako? Imamo namaz propisan pet puta dnevno koji kod sebe ima šta? Ima qiyam, stajanje. Ima ruku, ima seždu, ima tešehud. Jel tako ili je tako? Imamo namaz koji nema niti rukua, niti sežde. Dženaza namaz. Nema niti rukua, niti sežde. Imamo poseban namaz pomračenje sunca i mjeseca. Imamo između ostaloga namaz takozvani namaz, odnosno kad se tavafi, kad to je namaz, uvijek došli su rivajati tako, s tim da je kad dozvoljeno da se govori. Specifični namazi i specifični oblici tih namaza. Pa ćete naći, recimo, da prilikom donošenja početnog tekbira za propisan namaz, samo jedan put ga neseš, jer tako je da kad ideš na ruku doneseš, kad se vraćaš sa ruku doneseš. Onda imate dženazu koja ima četiri takbira, imate bajrame na jednom rekatu, po nivajetima sedam, na drugom pet. Specifično nešto. Ali to je praksa Allahovoga poslanika, sallallahu alaihi wasallam, takva bila i mi to prihvatamo. Imate namaze koje se va, koji važe za određena mjesta. Namaz u mesridu l-haramu je vrijedan toliko i toliko puta nego kod kuće ili u mesečinu drugom. Namaz u medijinskom mesečinu toliko i toliko puta, namaz u mesečinu laksa toliko i toliko puta. Namaz u džami je bolji za nego kod kuće toliko i toliko puta. Specifičnosti. Imate namaze kada je nekada bolje da se klanja mimo džamije. Bajram namazu. Nama hoće da gule kožu. I kažu kako smo mi fitnu napravili. Neku. Mi, braće, ovdje klanjamo bajra nas već nekoliko godina. Je li tako nije tako? Narod se pomirio sa tom činjenicom. Klanjamo bajram na Musali, ali ne propuštamo namaz u džami. Jesmo mi klanjali sad jasu u džami ili nismo akšan? Jesmo klanjali u džami? Ha? Ili smo klanjali na Musali? Džami klanjali. I za imama Novotara, i za imama Novotara. Nama su ti poznati govori. Mi smo o tom govorili. Ne treba nama neko da pametuje. Jel tako nije tako? Ber se o tom ostavi. <clears throat> Ne se. Došli su sada nama i kažu oni koji klanjaju na Musalli i Bajram, oni su, kaže, oni koji cijepaju džemat muslimana. Jedan je napisao tekst i mene tamo spomenuo, imamo ovdje dva oblika, jedan je ovakav, sa slikom, a ovo ovaj je prvi. I nas zanima potpis njegov, evo ga tu. Pa sam ga ja nazvao. Allah im znači, trajio je govor, znači, otprilike 13 minuta sam razgovarao sa njim. I... Znate kakav sam utisak imao? Ne raspravljam i razgovaram sa onim koji ima čisto šarijatsko znanje. Sa dokazima. Nego novinarski žargon novinarski žargon. Između ostaloga, rekao mi da sam ja u zabludi. I kaže, to sam ona napisao, i da pozivam zabludi novotari. Zašto? Zato što sam klanjao Bajram na otvorenom mjestu. Kaže, moraš klanjati u džami. Da budeš kako treba, kod mene da budeš sahih, da budeš muvahid kako treba, moraš da klanjaš u džami. A to što je poslanik sallallahu alaihi vseleme sve bajrame klanjao na musalli, to zaboravi. To danas je novotarija u ovoj zemlji. Onaj ko to bude praktiko, biva novotarom, biva onim koji zabudi. Pa mu rekao, otkad je sunet Allahov poslanika sallallahu alaihi vseleme postao novotarija, otkad je onaj koji praktikuje taj sunet postao onim koji zabudi i koji poziva zabudi. Kod koga tu? Kod koga? Također mi je rekao, kaže, dokaz tvoje učenosti je to da klanjaš bajrame po šumama. Braćo moja draga, ovakve uvrede sam doživljavao od onih koji pretjeruju u tekfiru, ovako bih rekao. Nemaju. Ovakve uvrede sam ja doživljavao od njih. Da ovo insan doživi od svršenika znanosti Medijinskog univerziteta, nikad ne bih pomislio da može. Ali može. Može. Zbog ovih ajeta i hadita koji smo navali, u čemu se nalazi, u čemu klima i može. Sve može. Dobro. Optuženi smo dakle da mi cijepamo zajednicu muslimana, mi smo novotari, mi smo fitneđije, mi smo u zabludi i tako dalje. Prije nego što krenemo sa analizu, imate li vremena? Odlično, ima nijedan. Prije nego što krenemo sa analizom teksta, mi ćemo se vratiti na dijela hanefijskog metoda. U ovoj zemlji se sprovodi kao i medheb. Hanefijski ustav u islamske zajednice se kaže šta? Medheb kojim se, znači, tumači vjera jeste koji medheb? Hanefijski medheb. Mene učiš da moram da ga praktikujem, odnosno da ne smijem da se razlikujem, da ga moraš da slijediš ove koji su institucija i tako dalje. I da, dobro, pogledajmo šta kaže hanefijski medve po pitanju ovog. Gdje se klanja Bajram? Ovo djelo je znači El Hidaje. Šerhu Bidajeti Mubtedi. Ovo je djelo znači osnovu hanefijskom medvebu, braću. Četiri toma ima. Ovo djelo osnovu hanefijskom medvebu. Ovo zapamte dobro. Govori, i kaže, gore odmah. Dobro. Kaže između ostaloga, u istahabu, fi jom fitr en jata'ame el insanu qabla al ili musalla. Kaže mu mustahab, preporučen čin jeste da insan prije nego što izađe na musallu, ne u džamiju, na nešto pojedi. Ovo je u Hanbelijskom medhebu ili Hanefijskom medhebu, u Muhidinovom medhebu, nekom, jo, hanefijski medheb. Preporučen, kaže on, prije nego što izađe na musallu, ne u džamiju, ne u džamiju, da kaže nešto, pojedi. Dobro. Zatim dole kaže ispod, ha? وَيُوَدِّي صَدَقَةَ الْفِطُ I zatim kaže da dadne, prije nego što ovdje znači na musal, da dadne sadaqatul fitr, da je podijeli. O ovome ćemo poseban drz da govorimo. Zatim kaže, وَيَتَوَجَّهْ إِلَى الْمُسَلَّ I kaže da krene i usmjeri se ka mesđid ili musalli? Musalli. A nas peglaju. Morate zamisliti, absurda. Drugo djelo, ovo djelo smo radili, braš, ovo kompletno. Zove se Al-Lubafi Šelh Kitab. Ovo je djelo od Hodurija koji je napisao čuveni met. Između ostaloga je kaže Yustahabu fi jamil fitre Ani ja ta'ame al insanu qabla al khuruji ila al musalla Kaže preporučeno da insan prije nego što krene na musallu kaže da nešto pojede Wa yagtasilu Wa yatatayyab Da se kaže okupa i da se namiriše Wa yatawajjahu ila al musalla A zatim da krene ka Mesjidu džamiji Musalli Hoće da te žednog preko vode prevedu. Ne žednog, skapožić. Ovaj delo djelo El Insaf, djelo u hambelijskom medhebu. Slušajte, kaže, govoreći o tome gdje se klanja Bajram kaže, وَتُسَنُّ fi sahra'i i kaže od suneta je da se klanja na u Sahari, pustinji, ne u džamiji, u pustinji, odnosno na otvorenom mjestu. Musala jeste otvoreni prostor. Kaže, wa hada bila ni za'i. I ovo je, kaže, bez ikakvog razilaženja među islamskim učenjacima. <laughs> zavisite, bez ikakvog razilaženja. Osim kod nas. Zatim, pasite ovo. Wa tukrehu fil jami'i illa min udhrin. A mekruh pokuđeno jeste da se klanja u džami. Osim se opravdanju razloga. Došli su nam ljudi, zabranju nam sunnet, optužuju nas i teraju nas da činimo djelo koje je kako? Mekru, pokuđeno. Da nas utjere u džami, da klanjamo u džami. Osim ako ima opravdan razlog, kiša, hladno i tako dalje. Stari iznemogli i tako dalje. Morate misliti apsurda. Ovo je djelo hambelijsko. Ovaj stručnjak je ovo djelo morao učiti u Saudijskoj Arabiji, tamo u Kraljevini, jer je tamo studirao, tamo su hambelije. Dobro. Ovo je Buharin Sahih, braćo, donio sam ga preveden. Evo, vidite kako izgleda. Ovo ima gotovo ama svaka treća kuća u Bosni. Prevedeni na bosanski jezik. Što kaže, ako kaže laže, koza, koza ne laže rog. Ja ako ti govorim sad, evo ti imaš na bosanskom jeziku. Ibn Atije, ovaj hadis. Znači, strana 654. broj hadisa 971. Kaže Ibn Atije. Kunna nu'maru an nakhruja yawm al-eid. Bilo nam je kaže naređeno da na Bajram izađemo na musallu. Bilo nam je naređeno, ovo za žene važi, <laughs> ja bibi, ne za tebe kao muškarca. Ovo Matija govori, žena, bilo nam je, kaže, naređeno da izađemo na musalu. Ne ti kao muškarac, žene, žene, žene, u ono vrijeme bolje od današnjih muškaraca. Bilo mi kaže, naređeno da na Bajram izađemo na Musalu, tako da smo izveli djevojke iz njihovog zakutka, odnosno djevice pa čak i žene sa menstruacijom. Hm? One su bile prisutne, iza, iza, one su bile za prisutnog svijeta. Izgovarale bi tegbir zajedno sa tegbirom, ono ona ga si ušli bez ozda i tako dalje. Znači, kako došla riz, ženama je bilo naređeno da izađu na musalu kad dođe Bajram. I da povedu sve, malo, veliko, da izađe. I ona koja je, što bi rekli mi, tek onaj, e, djevica i ona koja je dobila menstruaciju, ima na menstruaciju, moraš izaći. U bilo menstrualnom ciklusu, dakle. Izazi nam u sadu. Vraćamo se na ovo kasnije. Dobro? Broj hadisa 974. Kažu mu Atija. Kaže, Emelena nebiduna bi en nuhriđel avatiqe kaže, naredio nam je naš poslanik. Kad ti naredi poslanik, imaš li pravo da kažeš neću? Imaš pravo da naših ovih danih stručnjaka. Moreš reći neću. Ako uradiš ono što je naredio poslanik, ti si onaj koji činiš smutni nered na zemlji. A ako se odazoveš njegove naredbi, Kaže, naređeno nam je da izvedemo punoljetne djevojke i oni ženski hodaja, odnosno koje još maleno. Identično, gonim tekstom, dobro, da izvedu na dono. A osobe sa menstrualnim ciklusom da se udaje, kaže, od musali. Osobe same, kad dođe, izvede se, učestvuju u tekbirima, učestvuju u domama, kad treba da se klanja, one ne klanjaju. Posebno poglavlje imam Buharu svome sahiju naveo, odmah 657, kaže, izlazak djece na musalu. Izlazak koga? Djece, evo ga, gledajte koliko je djece. Djeca, na musalu, na musalu sve izlazi. Kasnije će ti zbog čega. Dobro? Broj hadisa 986-60 strana. Posebno pove kada žena bajrama, e, kada žena bajrama ne ima ogrtač. I danas se kaže, Allahu poslanici sallallahu alejhi ve sellem navijedio, čak i oni upitanje šta ćemo sa onim ženama koji nemaju grtača? Kaže, neka je pokrije njezina sestra. Ne smiješ ostati tu kući, kad je Bajra Sve izlazi napolje. Sve, vidite. Muškarci, žene, u menstrualnom ciklusu, one koje su djevice, one koji nemaju odjeće, sestra njena muslimanka će poput mora izađi, i djeca i djeca, sve izlazi gdje? U džamiju? Kako će ona sa menstruacijom ući u džamiju? Na? Kako? Oni kažu dođite u džamiju, morate kaže klanjati u džamiji. Jer kažu, sad kaže Selefije danas, kažu, ubo svećina, kaže klanjaju osim nekih, kažu džamijama, ne isi. Hajde, hoću ja da izađem na džamiju. Hoću da oživim ovaj sunet. Da moja supruga i moja ženska djeca i sve što imamo da dođe na, na džamiju odmah će stani. Ona koji ima mesran ciklus ne mre u džami. Četiri medheba se na tome. Pa, <laughs> kak je smisla ovaj sunet imam da? Kome su ovi hadisi došli? Za koga važu? Nesvatljivo, braćo. Nesvatljivo. Kažu sam skučenjaci da su Bajrami od specifičnih situacija, mešajr, tako zvani sve izađe na, na, na, na, na, na, na, na, na Znate koji broj sad muslimana izađe? Zamisli, sad jedna musala ovdje ima novih nekoliko sela. Izađe sve na, na tu musalu. I mira sve. Možete zamisliti taj, taj, taj, taj, taj čin. Braćo, ja sam bio u Kairu. Svake godine klanjali smo na Musavi. I ja i moja porodica. Sao svijet izlazi. Rijeke ljudi, rijeke ljudi na otvorenom. Tek bira se, to hori. Ovdje ti ne da, u džamiju. Niko da ne čuje, ne smijete čuti, komši A pogotovo ako je jezo i, on i pero. Ne smijete niko čuti, u džamiji samo. Dočim, ovo se mešaj, mora da se vidi i mora da se čuje. I tamo kad smo bili jedan puta, bilo je dogovor, odnosu da se klanja na jednoj velikoj musavi. Znači ta kvat da se zamere tu. Došli smo ujutro. Specijalna policija došla tamo. I ogradila tamo i došli su oni vozila od, od vatrogasaca sa vodom i sve tamo oni pločnike i ulice su polili vode do članka. Ne daju ti klanjati nam u sali. Pa smo išli na druga mjesta da klanjamo. Danas u ovoj zemlji postoje stručnjaci koji ti svojim perima i svojim stavovima i petvama ne daju da klanjaš nam u sali. Moraš ići u džamiju tamo emnu devle, muhabara, to bi šali službe i ostali koji ne voli niti Allah njegovog poslanika tjerali, ne daju da se klanja na musali ovdje. Oni koji završili studije u... Dobro. Ha? Idemo sad malo na analizu. Je, je li vam poznat ovaj tekst? Ja neću imena spominjati, niti novine koje su objavili. Pošto smo spomenuti ja lično sa imenom i vi kao bačaci, moramo malo prokomentarisati. Dobro. Idemo redom. Kaže, između ostaloga, <clears throat> kaže nešto kasnije samo onako neobavezno surfajući po internetu sazor da Bajram na otvornom pod navodnim znacima, pod navodnim znacima, znači ovo je znak čega? Smijavanja. Smijavanja, onaj, onaj, onaj izrugivanja sa tobom i... Drenovače nije praksa samo kakanski selefija, pa ste sa narod u zagradi, naravno ono ne svi, jer većina sljedbenika selefijskog praksa obavlja bajram namaz u džamijama sa ostalim muslimanima. To je sunnet. Sunnet je habibi ako će da budeš kako treba da kanjaš sa ostalim muslimanima. Ako treba pod zemljom, pod zemljom, u bunkeru, bunker, u kuću, u kuću, sami imat Nego da je to po istom principu sunetizacija bajrama. E, ovo je stavljeno u zagradu. Sunetizacija bajrama. Šta ovo znači, braće? Ja vas pitan klanjaš Bajram na Musali, to neko dođe ti kaže, <laughs> radiš sinetizaciju Bajrama, jel? Šta ti ovo znači? Dino, ti si, šta znači ovo? Pa budiš sunet. Ne, ne, ne, ovako da ti se neko izrazi. Ha? Ruganje, što bi rekli. Malo ti se onaj, što bi rekli mi, onaj, hoće da ti se malo onaj... Cinizam. Eh. Sunetizacija Bajrama. Alehi min Allahi ma jestahepa. I jedna grupa brčaka, evo vas ovdje, predvođena Muhidinom Halilovićem profesorom. Eto, mene tu. Također, organizovao Bajram na otvorno, opet pod narodnim znacima, odnosno na Libadi. Ha, u šumu. Naravno, kaže, slušajte sad, naravno, pridružimo se onima koji su oštro osudili pa se sad, bez obzira na motive argumenta. Gotovo. Kad ja te, Tuži kad ja ti sudim. Bez obzira na motive i argumente. Gotovo si. Jer ovo, jer ovo obraćao moj govor učenog insana. To je novno. Ovo je učenog insana. Onaj koji ima Kur'an i sve u svojim prsima. Neka, neka. Neka, neka. Ne spominjem im nam. Dobro. Kaže prije, dobro kaže, Morali se, kaže, imati vidičinice da je obavljen Bajram Nazina Musalim Mustahab, pohvalno djena ane Balib. To, to naša nas djeca znaju. Kaže, da kao takav ne utiče na pravnu valjanost Bajram Namaza. Da su u duhovnom središtu i sam Meki, slušajte sad ovo, Bajram Namaz obavljen u mesecidu, a ne na otvornom prostoru ili po avlijama. Po avlijama, šta je ovo dođe po avlijama? Je li smijavanje ili ne smijavanje? Smijavanje. E pa se sad ovdje kaže da se u duhovno središte Islama, to za nekog, duhovno središte Islama je tamo gdje Islam najjači. Ne tamo gdje je počeo. Allah poslani sa osvrnem počeo nam objav gdje je u Mekki ili nije u Mekki. Je li napustio Mekku? Mesridu al-Haram u Mekki, je li napustio? Gdje je napravio središte? Gdje je napravio državu? Medini. Dobro. Kaže da se u duhovno središte Islama Mekki, Bajra, Namaz, obilja u Mesridu a ne na otvornom prostoru i pavljama. Ovo je tačno, braćima. Svi islamski učenjaci kada govore o svi, bez izvjetka, ja sam sve knjige fika prošao s njim četiri medreba. Bitali, Bajram i ostani. Kaže, nikog, svi kažu da je bolje, odnosno sunjeta, da se klanja na otvornom. Kaže, osim mesđidul harama, osim, kaže, čega? Mesđidul harama, odnosno, haram meke, zašto? Jedni kažu iz dva razloga. Nikad, kaže, nije tamo klanjan Bajram na otvornom. Nikad poslanik za nikad nije klanio u Mekke. Sve je klanio u Bereme, gdje? U Medini. Oni koji došli nakon namjesnici Mekke nikada nisu klanjali osim, kaže, u Mekke. Zbog čega? I dva razloga. Jedan je, kaže, prostranost mesečida i otvornost njegova. Isto kao, je li otvoren mesečid ili nije otvoren? Pasite u ono vrijeme kako je bilo. Danas ga zatvaraju sve više. Ha? I kaže, i drugi razlog, zato što je Mekka kaže šta? Jel, ko je bio na hađu? Je u brdu ili nije u brdu? A ima poljana, ima liva, ima sahari. Moraš dobro da se potuješ da je nađeš. Ovo su govori islamskih učenjaka, a vidite kako vas <laughs> redno preko vode prevede. Slušaj sad dalje. Da su kojim slučajem nešto slično pokušali uraditi u Saudijskoj Arabiji, u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sigurno bi završili za rašetaka. Hoće da mene i tebe ovim vlastima ovde napravi aždahama da nas strpaju iza rašetaka. Ovo je ti daješ indice nekome da nas zamrzi, da vidi da smo opasni neki element, da nas stavi za rašetaka. Ja ne vidim drugačije. Druga stvar, u Saudijskoj Arabiji, braćo moja draga, neko se vara ako misli da je to šarijatska zemlja. Ovo mora se staviti nikad kraljevina Saudijska Arabija. Kraljevina Saudijska Arabija. Tako i piše. Memleke tuli Arabije Saudije. Tako dolazi. Memleka. Kraljevina. Slušajte sad ovo. Kad smo kod ovoga reći. Braćo, vi znate da je 3. jula svrnuta takozvana islamska vlast u Egiptu, ako se tako može da kaže. Ako... Ha? Znate za to? Znate da je vojni režim ujedinjen sa komunistima, ateistima, socijalistima, liberalistima i svom pogani ujedinjen zbacio sa vlasti one koji ko biva voli Allah i njegova poslanika. Ili najbliži su tome. Znate za to? E, poslušajte me sada. Ja sam to gledao uživo. Nakon izjave, nakon rušenja tog sistema, sahat vremena nije prošao, dolazi čestitka na tome činu. Na smjelosti tom što su radili. Znate od koga je došla čestitka? Od kraljevine Saudijske Arabije. Ejma. Sutri dan druga informacija. Kraljevina Saudijska Arabija. O tom nevjedničkom sistemu koji je srušio ovaj islamski kobiva, dodjeluje 5 milijardi nepovratne pomoći I ti 5 milijardi je potrošeno sada gdje u ovih 40 dana? U šta? Ubijanje muslimana, mu'mina, vjernika, zatvaranje i obešašivanje. Braćo, 6.000 osoba ubijeno. 6.000 osoba. Po informacijama. Na desetine hiljada ranjenih. Na desetine hiljade popatani u zatvor. Danas sam gledao kako ih fataju, kako ih muče, kako ih udaraju. Uživo, na ulicama fataju. Trpao zatre. zatvore. Čijom pomoći, čijim parama? Kraljevini. Znate li, braćo, da je u Tajifu, 70 km od Mekke, se nalazi američka vojna baza? Znate li, braćo, da iz tih vojnih baza su letili avioni za Irak 1991. i 2003. iz Afganistan i ubijaju sa muslimani. U Irak. U Irak. U Irak, jo. <laughs> I on zadnje se vraća na kraljine Saudijske Arabije, duhovni centar. Centar je tamo gdje sam najjači. Pa makar bio u Jerusalemu. I doće vrijeme kad će biti centar njegov gdje? U Jerusalemu. Džaba što će biti, mekad gdje će biti. Pa sad imamo municiju. Dobro. Idemo dalje. Zatim kaže da organizovanje, kaže, Bajram namaza spada u stroge nadložnih islamskih vlasti ili zato nadležne institucije, a ne samo uki pojedinaca. Ovo smo mi, ja, ja i vi. Samo, samo. uki pojedinci. Braćo, je li ovo ismijavanje, ponižavanje ili nije? Wallahi, na sudnjem danu ova tinta će biti za njega teška. Teška neće moći nositi. Ja ću se prvi žaliti. A ubijeđen sam svaki od vas. Pa gdje će on? Čemu da se nada? Zar ne zna on da ima među nama ljudi koji dobije protiv njega na vitu namaza? U zadnjoj trećini noći. Gdje će on? Wallahi, braćo, u biografiji vladara koji su bili nasilnici, pa bi došlo vrijeme, završili bi u zatvoru. Došlo vrijeme, završio u zatvoru. Nasilnik pio krv muslimana. Došao ima u zatvoru, pa sino ima u zatvoru, pa ga pita, babo, kaže, šta nas je, kaže, dovelo do ovde? Kaže, sinko moj, dova onoga, kaže, kad smo mili nemani spavali, koji je upućivo dovu, kaže, protiv nas, sitnim satima nas je dovela do ovoga. Dobro, samo mi pojedinaca, da zbog mustehaba nije dozno razbijati jedinstvo muslimana. Oni su i razbili jedinstvo muslimana. Čime? Kaže Allah Đelešan, وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Čvrsto te držite Allahova užeta, Kur'ana i sunneta, nemojte se razjedinjavati. Kogod popusti ovo uže, on se razjedinjuje. On pravi smutnju, on pravi nered. Kogod popusti ovo uže. A ja, ako ga prihvati mene, optužuješ da ja to radim, gdje to ime? Dobro. Što su, kaže, bez sumnje, paste, ovim činom uradili. mi smo razgledali, nisu muslimana, što smo klanjali, znači, bajan nam Dobro. Pa se dalje, i da povijest Islama posuma prva tri vijeka ne bilježi niti jedan slučaj zasebno odvojeno klanja Bajrama namaza ili džumira namaza. Ha, šta vi mislite sad ovome? Šta mislite? Kazu slušajte, dobro, opet ponovno. A po posebno prva tri vijeka ne bilježi niti jedan slučaj zasebno odvojeno klanjanja Bajrama i džumira namaza. Ha, šta vi mislite dobro? Ja kažem ovo, ili je neznalica, ili je lažo. Otko? Ne, ne, ne, ne, ne, pustimo to. Ne, ne, ovo, ovo govorimo mi. O, nismo ništa osim sa nekim... Gledajte, braći moj draga. Jer vi znate za sukob između Ali i Moavije koji se dogodio. Kad se dogodio taj sukob? U petom milijskom stoljeću ili prvom? Prvom početak, hitajte mi, prvom. Ha? Dva tabora. Jedan u Kufi, Ali im tabor. Jedan u Damasku. Ashabi, tabe'ini, ovaj klanja Bajram vamo, ovaj klanja Bajram vamo. Ovaj klanja džumu vamo, ovaj klanja džumu vamo. Jel se dogodio u istoriji Islama ili se nije dogodio? U prva tri ili u prvom? U prvom, no. još drugi slučaj. Evo drugi slučaj. Abdullah ibn Zubayr. Ashab. Namjestnik Mekke. Šta je uradio? Ha? Šta je uradio Abdullah ibn Zubayr? Nije zagužbu je sa hilafetom i uzeo je Meku pod svoju vlast. Abdullah ibn Zubair je, braćo, namjestnik Mekke, bio unuk Ebu Bekra, sin Esmin, čerke Ebu Bekra, a iša mu dođe tetka, ashab, hoćeš ti sad da kažeš za ashaba, taj razjedinjuje zajednicu muslimana i šije smu, uh, e, smutnu, Klanio je on svoje bajrame i svoje džume i svoje teravije, tako znali, u Rivajeti nam dolazi. U Mekki. Ovi ostali su imali hilafe gdje? U Damasku. Ošto još dalje, u prvom stoljeću, 80. godina po Hiđri, 81. pojavio se takozvani Abdurrahman ibn Muhammed, al-Ash'ath. On je hađađ, ovog Abdullah ibn Zubeira kasnije ubio Al-Hajjaj ibn Yusuf. Masakriruo ga. Izmasakriruo ga. Ovaj Al-Eša'ath, braćo moja draga, je također otkazao neposlušnost Hadžađu i njegovim zlodjelima. I poveo za sobom muslimane Iraka, dali mu prisegu svi u Basri, svi učenjaci, svi učači Kur'ana, sve Kukaha, sve pravnici. I u Kufi također. Ulema se za njim povela. Borio se protiv Hadžađa četiri godine. Četiri godine. Gdje je klanjao Bajrame i Džume? Komu je klanjao? Učenjaci? Gdje je klanjao? Ha? Sa halifom? Jok. Pred njega se borio. Jer je bio kako ne treba. Primjer ali ovaj, ovaj, Al-Hajjaj ibn Yusuf. Dobro. Pasta koja je bio njegova desna ruka. Sa'id ibn Džubeir. Čuveni tabi'in. Sa'id ibn Džubeir je bio njegova desna ruka. Ali nada Alima umeta. Oće še da Sa'id ibn Džubeir bio ona onaj koji nije poznavao sunnete, nije poznavao Kur'an, nije poznavao hadith, pa je smutno činio na dunjaluku i odvajao se od zajednice muslimana. Nakon što je ubijen Abdurrahman ibn, eh, eh, eh, ibn Muhammed al-Ash'af, 12 godina se Sejid ibn Džubeir onaj, skranjao od Hadžađa ibn Jusufa. 12 godina bježao od njega, dok nisu ga ufatili i onda bi Hadžađ ubio. I on je zadnji bio koji ubio. Je li ovo laž ili nije laž? Ili je laž ili neznanje? Neko ono da bere šta je. Zatim dolazi za se rivajet na Buhari, opće rivajet dolazi na, na, na, tu, na tu tematiku, nema veze. E, pa se sad ovo detalje imamo. Navodi nam dole da ima Mahmed nakon teških iskušenja koje je zapao zbog svojih beskompromisnih stavova i dana provede u tajnici, nije pozvao svoje učenike i simpatizira se odvoda Hlipe Mehmune. Ovo je, braćo moja draga, također nepoznavanje istorije islama. Zašto ima Mahmed? Nikada nije sreo Ma'muna. Kad su ga vodili Ma'munu da, da, u lancima, on je dobio Allah da ga nikad ne sretne. Pa je umro u putu, pa su ga vratili nazad. Ma'mun umro, vode ga njemu, on je umro. I vraćaju ga nazad. Ko je došao nakon toga? Mu'tesim billah. E, Mu'tesim billah ga je kažnjavao i govori onim koji udari mama Ahmeda, kaže udara jače ruka ti se otkinula. Mu'tasim billah ga je kažnjavao. Mu'tasim billah je vodio sa njim raspravu. Ibn Dawud, kako se navodi, ili Duvar, koji je sa njim raspravljao. Pa slušajte šta je govorio. Nama prigovaraju na sud. Kaže, između ostaloga, što god bi rekli mama Ahmedu, on bi sa hadisom. Kur'anom hadisom. Pa su mi pa ti ništa drugo kaže, ne znaš. Osim Kur'an hadis. Pa kaže, zar je, zar nije vjera sagrađena samo ovo dvoje? Dobro. Zatim, na brzinu moramo, pošto uči jacija, ne znam za jaciju namaz. Ovdje je naveo sad citat od Ibn Temije naveo citat od Ibn Temije, kao da mislim da nema mi djela od Ibn Temije, Međuma Fetava, 23. tom, 350, 356, evo ga, kod mene tu. Pored toga što je izostavio jedan dio prijevoda, nema veze, za, anaj, između ostaloga dole, govori se znači o Velid ibn Ukbe. Velid ibn Ukbe je bio namjesti Kufe. Klanjao je znači Ashama, Abdullah ibn Mesude klanjao za njim. I došao jedan puta, odnosno dosta puta, klanjao je pjan. I klanjao je jedan puta sabah četiri rekata. Pa je pitao, ćete još da vam klanjam? Pa kaže, ti nama stalno većavaš. I ovdje on završava citat. I sad čovjek ima Znači, moraš kod nas za pijanicama, ne smiješ se buniti, ne smiješ ništa. Međutim, Ibn Temije dalje, on završava citat, prijevod završen, ali kaže Ibn Temije, وَلِهَذَا رَفَعُوهُ إِلَى Osman. Ali zbog toga su ga kaže šta? Podili su parnicu Osmanu, Osman Halifa. Šta su rekli? Pijanica nam klanja saba. Šta da uradimo? Bilježi imam Buhari, ima Muslim, da ga je Osman kaznio sa 40 udaraca u rivajetu Buhari, ima Alija, ga, odnosno Alija radijallahu anhu ga je udarao 40 puta. Ovo nam nije naveo. Znači, morate kada kakav hoće, nemaš se kojem potužiti. ima da se tužima koji hlafet, kao što tvrdiš ova zajednica, ima da ga smjenjuju, ima da ga kažnjavaju, a ne. Radi nam šta radi, ne smiješ se ili nemaš se kome potužiti. Dosta, da nema gleda pažnje, nema. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم